He vingut aquí, eh, micro, he vingut aquí directament de Nicòsia, de Xipre, perquè en aquests moments s'està celebrant des d'ahir al vespre el Consell de Ministres d'Interior de la Unió Europea, i jo lògicament era allà, he interromput la meva presència en allà perquè, eh, bueno, per raons òbvies, havia de ser aquí. Havia de ser aquí, al costat del Consell Interior, del Govern de la Generalitat, que està dirigint una, aquest eh, operatiu, amb, eh, per manifestar amb la meva presència doncs, el suport, lògicament, del govern d'Espanya a, a tots els efectes i amb tots els eh, elements que calgui per eh, intentar pues, eh, doncs, acabar amb aquest incendi lamentable, tremendo, Aquí he estat sobrevolant eh, en un helicòpter Cougar des de l'aeroport de Girona Costa Brava fins, a, fins aquí. Tota la superfície de l'incendi puc assegurar que és eh, realment espectacular i de tota manera veig que la coordinació està funcionant molt bé, tots els efectius de la, de la Generalitat, els bombers de la Generalitat, voluntaris, la unitat militar d'emergència, que amb 500 eh, efectius eh, doncs, eh, està, està col·laborant d'una manera determinant en les eh, tasques de, de limitació de l'incendi. No? Hem de lamentar, sobretot, i jo des d'aquí ho vull fer de manera oficial, doncs, lamentar les quatre persones que han perdut la vida en circumstàncies tràgiques, francesos i espanyols. També agrair molt sincerament la col·laboració que les autoritats franceses estan fent per eh, també intentar controlar aquest incendi. Aquesta col·laboració de França l'agraeixo molt, molt particularment en nom del Govern d'Espanya. En definitiva, puc assegurar que és un incendi que efectivament en aquests moments no està encara controlat, no està delimitat, no està perimetrat, però s'està dirigint molt bé tot el que s'ha de fer. Hi han els efectius, tant aèris com a terrestres, necessaris. Tota la potència de la Generalitat està aquí present. Hi ha una gran eh, component de la Unitat Militar d'Emergències, efectius aèris del Ministeri de Cultura, que estan coordinats amb la Generalitat i amb la col·laboració dels efectius de França, podem dir que hi han els efectius necessaris per fer front a aquest incendi. Ja l'he dit al conseller que si cal eh, enviar més efectius aèris o terrestres, pel que fa referència a l'Estat, el govern d'Espanya estan a la seva disposició, més efectius, si és necessari, de la unitat militar d'emergències, més avions eh, la, eh, i, en definitiva, tots eh, els elements que calguin perquè estem davant d'un incendi que, com he dit, eh, aquests moments encara no està, no està controlat. No? El risc que hi ha en aquests moments, el risc que s'està lluitant per evitar que aquest risc es tradueixi en una desgràcia, és que pugui passar a la zona de la Garrotxa. Confiem que el vent doncs, en aquests moments no eh, es mantingui, si més no, com està en aquests moments. Ja han vist vostès que els núvols hem passat per sobre del foc d'incendi d'ignició més important en aquests moments i estava bufant cap a, pujant cap a dalt el fum, això vol dir que en aquests moments el vent està estable, i si no hi ha un canvi de vent en aquests moments, amb tot el dispositiu que s'està eh, fent, tècnicament eh, podríem dir que aquest risc estaria controlat. Confiem que sigui així. En definitiva, repeteixo, jo vull aquí amb la meva presència, sobretot, eh, posar de manifest com, que, com no pot ser d'altra manera i sobre la base de la cooperació i la lleialtat institucional el Govern d'Espanya està al costat del Govern de la Generalitat per fer front a aquest incendi amb tots els mitjans necessaris, terrestres, aeris, agrair la col·laboració de les dones franceses, confiar en que si es continua com es continuarà amb la professionalitat que s'està actuant aquest incendi, doncs, eh, lògicament, eh, acabi sent controlat el més aviat possible, limitant les desgràcies i lamentar les desgràcies de les morts d'aquestes persones i, com he dit, eh, agrair de veritat, de veritat, la col·laboració de les autoritats franceses i això és sobretot el que els hi volia comentar. Si em pregunten per eh, xifres, ja els he dit, eh, són el, pràcticament 500 elements de la unitat militar d'emergències les que estan presents aquí, amb 28 autobombes, no? 5 eh, avions Canadair del Ministeri de Cultura, un helicòpter eh, Combat, que és un helicòpter que té una quantitat, de, una, una, un potencial de, de, de tirar aigua que és molt forta, i la veritat és que són elements aquests aeris molt, molt efectius a l'hora, com saben vostès, de controlar una catàstrofe d'aquestes característiques. El que passa és que el vent ha de fer possible, ha de fer possible que puguin, com està fent, com estan fent en aquests moments, fer la seva tasca. Nosaltres venint en el Cougar, a l'helicòpter, hem vist com els, aquests avions estaven fent la seva feina en unes condicions perilloses per una gran professionalitat i amb una gran efectivitat des del punt de vista de l'extinció eh, de l'incendi, que és el que es tracta en aquests moments. L'enduriment de penes que prepara el seu govern és més necessari que mai ara per als autors dels incendis? Bueno, la veritat és que, per desgràcia, no hem d'esperar que passin aquest incendi, el de fa uns dies, a, eh, eh, ja he dit, de 50.000 hectàrees a València. En aquest mateix moment s'està produint un incendi a Càceres, eh, aquest cap de setmana també s'ha produït un altre incendi a les Illes Canàries. Per desgràcia, tenim les condicions climatològiques, diríem, de, fent una, una analogia amb la tormenta perfecta amb el que és l'incendi, no? perquè tenim, ja saben, ja saben vostès que es parla del 30-30-30, és a dir, quan es dona la triple coincidència d'una una humitat relativa de l'aire inferior al 30%, una temperatura superior al 30% i una velocitat de l'aire superior al 30%, quan es dona aquesta triple coincidència amb una sequera com la que estem patint al conjunt d'Espanya, es dona les condicions perquè si hi ha una imprudència, que per desgràcia aquestes imprudències es donen amb massa freqüència. A València l'incendi aquest terrible de més de 50.000 hectàrees van ser tres persones que per imprudència, no va ser una, una, una actuació dolosa, però una imprudència absoluta, les que van produir l'incendi. Tinc la impressió de que aquí es tracta de les mateixes circumstàncies i és evident que més enllà de les intencions el que és una realitat és que aquestes conductes imprudents, temeràries en moltes ocasions, provoquen pèrdua de vides humanes i una pèrdua ecològica espectacular, a més de, com saben vostès, pèrdues materials de tota mena a milers i milers de persones que es veuen perjudicades tant des del punt de vista del seu patrimoni com de la seva vida. No? I, per tant, això ha de tenir el seu reflexe eh, en el Codi Penal i és cert que, efectivament, portem una reforma del Codi Penal que està prevista, ho va anunciar Galícia fa pocs dies al ministre de Justícia una reforma de la llei orgànica del Codi Penal per endurir aquestes penes perquè és evident que no podem continuar amb una situació penal d'aquest tipus, donades les circumstàncies, les conseqüències que provoquen, repeteixo, ja no parlo de les actuacions doloses, no? sinó parlo de les actuacions imprudents o temeràries que provoquen catàstrofes d'aquestes característiques i pèrdues de vides humanes. Ministre, hi haurà un paquet de mesures extraordinàries? ¿Por dónde empiezo? ¿Por el final? Bueno, vengo en, eh, yo vengo ahora desde Nicosia, ¿eh? capital, como sea, por cierto, Nicosia. la última ciudad dividida del mundo. Había tres ciudades, que eran Jerusalén, Berlín También, ha recordat que s'haurien de las cosas? de julio ostenta la presidencia eh, de la Unión Europea en este semestre y eh, se está celebrando ahora el Consejo de Ministros JAI, es decir, Justicia, Asuntos Interior, en Nicosia. Y he interrumpido, lógicamente, mi, estancia allí pues para venir aquí, como he dicho, para estar junto al Gobierno de la Generalitat en representación del Gobierno de España en una manifestación clara de lealtad institucional, de colaboración, de cooperación y colaboración con la Generalitat a quien le corresponde y a la persona del Consejo Interior la dirección del operativo. Hemos puesto desde el punto de vista del Estado a disposición de, quien le corresponde la dirección del, operativo que es eh, la Generalitat, hemos puesto todos los medios necesarios, todos los que nos han requerido. Hay aquí 500 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Se ha puesto cinco aviones Canadair del Ministerio de Agricultura, un helicóptero eh, que es una verdadera joya en su, en su especialidad, porque son estos helicópteros eh, pueden, pueden actuar con una efectividad en cuanto al arrojo de miles de litros de agua sobre incendio, por tanto son enormemente eficaces. Y sabe el Consejo Interior, que es quien dirige el operativo, quiero decir que lo está dirigiendo muy correctamente, muy bien, las cosas como son, ¿verdad? Que tiene a su disposición todo lo que necesite por parte del Estado. Le hemos hecho el ofrecimiento de todos los medios aéreos y terrestres de que que necesite en la medida en que podamos y todavía tenemos potencial nosotros para incrementar nuestra presencia aquí en la medida en que, sea, que seamos requeridos para ello. De todas maneras, tengo que decir que la presencia de 500 miembros de la Unidad Militar de Emergencia con todo el potencial de los bomberos de la Generalitat que está aquí presente hacen, y los bomberos franceses que están actuando también, pues hacen que el dispositivo en medios humanos, en medios materiales, aéreos y terrestres sea en principio suficiente si están adecuadamente coordinados, que lo están, como de frente a este incendio. En estos momentos lo que hay que lamentar especialísimamente es la pérdida de la vida de cuatro personas en circunstancias, algunos de ellos especialmente dramáticos, y queremos a, sus familias, lógicamente, manifestar y trasladarle nuestro más sentido pésame, agradecer también a las autoridades francesas la colaboración en medios aéreos y medios terrestres, bomberos que están actuando en la parte norte, ¿verdad?, para la extinción del incendio y en estos momentos, como decía, no está todavía perimetralmente delimitado el, incendio, que tuvo como foco de ignición, como saben, pues prácticamente la junquera, el Pertus, pues eh, eh, confiar en que el viento pues, no nos juegue una mala pasada y podamos controlar que la línea de ataque no avanza hacia, hacia poniente, hacia la garrocha, cosa que evidentemente sería un peligro. técnicamente están adoptados los dispositivos... Eh, necesarios para evitar este, este, frente de ataque, pero evidentemente el viento, como saben ustedes, y más en esta zona,